Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan Hajjatul vadodagi mahkam ushlasanglar adashib ketmaysizlar degan Allohning birinchi kalomi, ikkinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari edi. Shuning uchun Robbimizning kalomiga murojaat qilamiz. Shoyatki mana bu Allohning kalomidan o'zimizni o'sha iymonlashamiz degan maqsadimiz hosil bo'lsa.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 G'amgin bo'lmanglar. O'zingizlarga va'da qilingan jannat bashorati bilan xursand bo'linglar deb malaikalar ularni xursandchilik xabari bilan xursand qilishadi. Biz sizlarni hayoti dunyoda va oxiratdagi do'stlaringizmiz. Va sizlar uchun ana bu jannatlarda sizlar ishtaha qilgan nafsingiz xohlagan narsalar bilan Alloh subhanahu va taolo sizlar uchun jannatda, sizlarga va'da qilingan jannatda ana shunday sizlarning ishtaha qilgan nafslaringiz xohlagan narsalar bordir deb Alloh subhanahu va taolo hayoti dunyodan ko'z yumib ketayotgan kishilarga orzu qilgan, tamanno qilgan jannat va'dasini berdi. Va bu jannatdagi mehmondorchilik g'afur bo'lgan, rahim bo'lgan, rahimli bo'lgan zot tarafdan Mana bu hayoti dunyoda Robbunalloh degandan keyin mana shu so'ziga, mana shu iymoniga e'tiqodi bilan, amali bilan, ixlosi bilan istiqomatda bo'lgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo jannatdagi o'zining tarafidan ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, qalblardan o'tmagan, ya'ni qalblardan xutur qilmagan insonning xayoliga kelmagan Robbil alaminning mehmondorchiligini Alloh subhanahu va taolo malaikalar bilan nima qildi? Xush xabarini berdi. Biz to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan narsa istiqomat masalasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Shayabatni Hud meni Hud surasi va bir nechta suralarni aytdilar. Qariti yubordi soch soqalimni oqartirib yubordi degan suradagi fastaqim kama umirta buyrug'i Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Hud surasidagi mana shu oyat soch soqollarni oqartirib qaritib yuborgan ekan. Ya'ni sizga qanday Parvardigoringiz tarafidan buyurilgan bo'lsa, ma'mur bo'lgan bo'lsangiz, shunday istiqomatda turing degan buyruq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shunchalik og'ir kelgan ekanki, soch soqalimni oqartirib yubordi degan ekanlar. <coughs> Mana bu o'rinda ham istiqomatning muhimligini eslatib qo'ymoqchimanki, so'z aytishlik bilan faqat kalimani aytib qo'yishlik bilan Radiyatur razitu billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam nabiyan va rasula dishlik bilan ish bitmagan, ish tugagan emas. balki mana shu aytilingan so'zga e'tiqodan amal bilan ixlos bilan to oxirigacha turib berishlik bu narsa talab qilinyapti. Mana bu istiqomatda o'tgan kishilarga yuqoridagi va'dalar berilyaptiki, ana endi ularni o'sha malakul maut ruhini qabz qilayotgan vaqtida endi sizlar qo'rqmanglar. Sizlar mana bu safarda sizlarga g'amginlik yo'q endi sizlarga. Sizlarga faqat jannat va'dasi bor deb va'da qilinyapti. Faqat bu ziyofatga, bu G'afur Rahim zotni ziyofatiga erishishlik uchun mana shu Robbunalloh ga istiqomat qilishlik. Oxirigacha mana shu tanlagan Robbimiz Alloh degan yo'lni oxirgacha yetkazishlik. Shuning uchun ham biz eslatib qo'ymoqchi bo'lgan narsa o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ham qul amantu billah thumma istaqim. Amantu billah degan Allohga iymon keltirdim degan so'ngra istiqomatda bo'lgin degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarini ham qo'shimcha qilmoqchimizki, demak faqat iymon kalimasini aytishlik bilangina ish tugagan emas. Marraga, manzilga, maqsadga yetib olingan emas. Buni Alloh subhanahu va taolo juda ko'p o'rinda iymon ne'matiga musharraf bo'lgan kishilarga turli-turli imtihonlar iymoniga yarasha kelishligini Alloh taolo Qur'onda va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda xabar berdilar. Ahasiben nas an yutraku an yaqulu amanna ve hum la yuftanun deb Alloh subhanahu va taolo o'zini ilohiy qonunini, sunnati ilohiyini xabar qilib qo'ydiki, insonlar biz iymon keltirdik, endi bizni o'z holimizga tashlab qo'yiladi deb o'ylashadimi? Bizni endi imtihon fitna qilinmaydi deb o'ylashadim deb Alloh subhanahu va taolo bu gumonni noto'g'ri ekanligini kelgusi oyatda bayon qilib aytadiki, biz batahkik shak shubhasiz avvalgilarni qanday imtihan qilgan bo'lsak, qattiq imtihonlar bilan oralaridagi sodiqlar koziblarni ajratib valişlik uchun Alloh subhanahu va taolo o'zini imtihan qilishligini bizlarga haberini berdi. Demak, birodarlar biz mana bu oyatlarni ma'lum bir vaqtlarda o'qigan vaqtimizda mumkin tushunmaganmiz yoki eshitgan vaqtimizda tasavvur qila olmagan bo'lsak kerak. Istiqomat, imtihon, fitna, lekin alhamdulillah, thumma alhamdulillah mana shu kurash davrida, hijrat bosqichida mana bu oxirgi bo'lgan inqiloblarda biz ko'ryapmizki, bu istiqomat shunchalik qiyin ekan. shunchalik qiyin ekan. Aytib o'tdik, bu istiqomatdan murod nima edi? E'tiqod bilan, amal bilan, ixlos bilan bu uchta narsani jamlanishligi juda ham qiyin. Chunki doim aytib o'tirilgan bu yo'lga ko'pchilik ot choptirib kirgan. Katta-katta da'volar bilan kirgan va o'zini da'vosiga yarasha imtihon qilingan. imtihonni oqibatida yo sodiqlardan hisoblanib, shahid bo'lib ketgan, o'zini ulushini olib yoki da'vosi bilan imtihondan yiqilib qolgan. Shuning uchun ham biz mana bu Robbunalloh o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Habbob ibn Aratga aytdilar-ku, sizlardan oldingi o'tganlar iymoni sababligidan yerga ko'milib ustidan arra tortilib ikkiga ajratib yuborlardi. Tanasidagi gushini temir taroqlar bilan yulib olinardi. Ularni faqat aytgan so'zi Alloh degan edi. Lekin ular bu zulmlar bilan, bu bunday qattiq azoblar bilan iymonidan qaytmagan dedilar. Xabbob ibn Arad eng ko'p Makkada zulmlangan sahobiylardan edi. Shu kishiga nisbatan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni aytdilar. Demak, mana bu ishtilayotgan suhbatlar, ustozlarning darslari, o'qilayotgan kitoblarni bugun birodarlar biz hayotda ko'rib turibmiz. Alhamdulillah, summa alhamdulillah Qur'oni Karimda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida sahobalarni hayotlarida yozib saqlanib qolgan mana bu haqiqatlarni alhamdulillah bugun biz ko'rib turibmiz. Demak, Robbun Alloh deyishlik bilan ish bitmagan. Imtihon tugagan emas. Turli-turli imtihonlar. Aytib o'tdik, har kim o'zining iymoniga yarasha imtihon bo'lib kelyapti. Lekin Eng muhim narsa Robbimizdan so'rashimiz kerakki, shu imtihonlardan yiqilib qolmaslikni Robbimizdan so'rashimiz kerak. Hech kimga zamonat berilgan emas, sen mana shu yo'lni oxiriga yetkazasan deb. Albatta mana bu yo'limiz juda ham xatarli yo'l. Iblis va uning hizbi insonlardan iborat jinlardan iborat mukammal bizni qarshimizga nima qilgan? Sangal olgan. Mana bu kurashda biz faqat va faqat Robbimizni panohiga qochib, Robbimizni yordami bilangina bu imtihonlardan o'tishimiz mumkin. Shuning uchun ham men aytib qo'ymoqchi bo'lgan narsa shuki, birodarlar, biz hayron ummat emasmiz. esankirab qolgan ummat emasmiz. Alhamdulillah oldimizda Allohning kalomi bor, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari bor. O'tgan payg'ambarlarning hayotlari bor, o'tgan ummatlarning hayoti, qissalari bor. Sahobalarning qissalari bor, ularning hayoti bor. Mana bulardan biz o'zimizga xulosa chiqarib olishimiz kerak. ularni din yo'lda chekkan mashaqqatlari, ularni har qanday har qanday keladigan imtihonlarga nisbatan xoh siyosiy bo'lsin, xoh iqtisodiy bo'lsin, xoh askariy bo'lsin, xoh fitnalar bo'lsin, ular qanday mavqif tutishgan, qanday mustahkam turib berishgan. Mana bu narsalar bilan biz o'zimizni birinchi ovuntiramiz, o'zimizni birinchi nima qilamiz? Mana bu yo'lda tayyorlashimiz kerak. Iqtisodiy zarba bilan parchalanib ketaveradigan ummat bo'lsak, askariy zarba bilan parchalanib ketaveradigan bo'lsak yoki ma'lum bir fitnalar bilan yo'limiz yo'qotib qo'yadigan bo'lsak, hali biz kitob va sunnatga mahkam yopishgan kishilardan bo'la olmaymiz. Shuning uchun bizga berilayotgan zarbalar mana shu hijratdan buyog'ini oladigan bo'lsak, imorat suqutdan keyin buyog'ini oladigan bo'lsak, bu janglarni faqat shakli boshqa xolos. Turli-turli. Turli-turli bu bizlarga bo'yapgan janglar. Iqtisodiy jang, siyosiy jang, sovuq urush, ana issiq urush mana janglar bo'ldi shuncha shuncha. Bu jamoat mana bu harakat men doim aytganman, asosi taqvo ustiga qurilgan birodarlar. Lekin buni qurganlar ko'p shay deb ketgan. Buni ildizi kuchlik harakat bu. To vaqtiki bu harakat, to vaqtiki bu jamoat Allohning diniga xiyonat qilmas ekan, Allohning diniga xiyonat qilmas ekan, bu daraxtni yiqitib bo'lmaydi. Shoxlarini sindirsa bo'lishi mumkin. Bitta shoxini, ikkita shoxini, beshta. Lekin bu jamoatning ildizi baquvvat. Tavhid asosida, taqvo asosida qurilgan jamoat. Bu jamoatni qurganlar ko'p shahid bo'lib ketdi. Shuning uchun ham o'zimni va sizlarni mana bu tanlagan yo'limizda istiqomat qilishlikka buyuraman, birodarlar. Fastaqim kama umirta. Qul amantu billah thumma istaqim. Mana buni o'zimga va sizlarga buyuraman. Esankirab qolmaylik. Davdirab qolmaylik. Chunki aytib o'tdim, jang bir xilda bo'lmaydi. Biz o'ylasakki, faqat dushman bilan ro'baro-ro'baro o'tirib, sangarda urashamiz desak, yo'q. Bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan lashkarlar tortib kelinadi. Shuning uchun ham jannatda ana bu Robbimizni mehmoni bo'lishlik uchun istiqomat qilishimiz kerak birodarlar. Agar shu yo'lda parchalanib ketsak ham parchalanib ketsak ham yolg'iz qoladigan bo'lsak ham biz istiqomat qilishimiz kerak. Bizni tanlagan yo'limiz zamonalar bilan o'zgarmaydi, birodarlar. Mana buni imorat suqut qilgan vaqtida bu jamoat amaliy isbotladi. Ki, demak bu jamoat odamlarga qarab, zamonaga qarab, makonga qarab o'zgarmaydi. o'zini vojibotini, o'ziga buyurilgan buyruqlarni va Alloh taolo qaytargan, nahiy qilgan narsalardan odamlarni so'zi yoki o'sha zamonani o'zgarishi bilan o'zgarmaydi. Alhamdulillah hamma sohada Mana imorat suqutidan keyingi holatimiz ko'zimiz oldiga keltiradigan bo'lsak, juda ham og'ir holatda bo'lganmiz. Juda ko'p shahid berganmiz. Juda ko'p asir berganmiz. Faqat 35 ta mas'ul bizni tashab ketgan vaqtida. 35 ta mas'ul tashab ketgan. Endi ular bilan ergashib ketganlar-ku, o'zi ma'lum Lekin alhamdulillah jamoat Allohning fazli bilan, Allohning yordami bilan oyoqqa turdi. O'zini tikladi. Katta-katta super davlatlar tomonidan bo'lgan hujumlarga nima qildi? Alhamdulillah o'zini qalqon qildi. Bo'yin egmadi, eng muhimi bo'yin egmadi. Do'stlar, dushmanlar tarafidan turli azorlar berilgan vaqtda ham turib berdi. Shuning uchun jamoatda har bir a'zosidan talabimiz shuki birodarlar, Allohdan taqvo qilaylik, Allohning dinini oliy qilish yo'lida istiqomat qilaylik. Istiqomatda bo'laylik. jamoatga asosiy berilayotgan baho tashqaridagi boshqa jamoatlarni berayotgan bahosi jamoat zulm bilan zulm bilan jamoatni ushlab turilgan degan da'vo bor. Eng katta da'volardan bittasi zulm bilan, zo'ravonlik bilan odamlar xohlamasa ham ushlab turilgan. Bu gap birinchi shu shoykot jangi shoykot jihodidan oldin boshlangan gaplardandi. Ki Tohirjon jamoatni qurolini zuri bilan ushlab turgan degan bizga birinchi e'tirozlardan bittasi bo'lgan. Shunda birodarlarni shoykotda bo'lgan birodarlarni esda bo'lsa, men mujohidlarni to'plab birodarlar Shunaqa menga tuhmat qilinyapti. Mana shuncha 100 minglab toliblar askari bor edi, keti hech kim ushlab turgani yo'q buni. Tank to'p bilan ushlab bo'lmadi buni. Ana endi bizga bugun tuhmat bo'layotgan ekan mana shu yerda qolgan 150 kishiga. Kim ketadigan bo'lsa, birodarlar, mana darvoza ochiq ketaversin deb aytgandim. Shu yerda mujohidlar menga javob berishgandiki, biz siz bu gapni aytmasdan oldin xulosa kelganmiz. Siz ketadigan bo'lsangizlar biz ketmaymiz. Ya'ni shoykot jangida. Shoykot jangida ixtiyoriy ravishda, ixtiyoriy ravishda <laughs> mujohidlar turgan. Ularni qurolli zo'r bilan ushlab turilgan emas. Va jamoatni asli hijratdagi tashkil bo'lishligi shuni asosida qurilgan. Hamma ahdlashganki, biz nima qilamiz? Shariat tatbiq qilamiz. shariatga muvofiq yashaymiz. Islomiy xilofat qilib ko'p va'dalar va o'limlarga bay'atlar boshqasi. Bularni hech kim majburlamagan. Chunki jamoatda a'zolarining har bittasi o'zini ota-onasini oldida, o'zini xonadonida, o'zini mulkida amir ota-onasiga vazir defo, vali, hokim Yani har bir kishi Bu bizi jamlagan narsa ba'zi bir insonlar aytayotgandaki zo'r emas bu. Zulm. Odamlarni xohlamasa ham turasan degan holat emas. Yoki eslanglar mana shu Pokistonni janglardan oldin. Har bir jangdan, Vonadan oldin, Shikaydan oldin, Delidan oldin albatta anjuman qilingan. Shura ahli bilan bir maslahat qilib turib, yana bu maslahatni umumga olib chiqilinganki, nima deysizlar? Jang qilasizlarmi, qilmaysizlarmi? O'sha vaqtda jangga rozi bo'lmaganlar siki chiqqan, sekin jo'nab ketib olgan. Aytdilar, yo'q bo'lib qolgan. Lekin jamoat hozirgacha nima o'zining ixtiyori bilan har amalni qilgan bo'lsa, shariat tatbiq qilgan bo'lsa, shariat tatbiq qilgan bo'lsa, jang qilgan bo'lsa, hammasini o'zini yuragidan kelib chiqib amal qilgan. Majburlab emas. Odamlar majburlab bo'lmaydi. Lekin jamoatga har bir qilingan ish Sochun oilalarni bu yerdan u yoqqa ko'chir, bu yoqqa ko'chir. Janglarga kirish bo'lsa, hammasi jamoatda o'sha tav'an deydi, nima deydi shu? Ixtiyoriy, o'zini xohishi bilan, xursand bo'lgan holatda, majburlanmagan holatda qilingan. Va kelajakda ham shunday bo'lib qoladi. Chunki hozir shunda qattiq urilish bor, shu jamoatda siyosiy, shar'iy, askariy, iqtisodiy obro'sini to'kishlik bor. Ya'ni yo'q qilishlik mana shu haysiyatlarını. Yo'q, bu jamoat hatto imoratni vaqtida Amirul Mu'minin Mulla Muhammad Umar hafizahullohga bay'at qilgan davulatlı içi de ichida huquqlari mukammal bo'lgan, bugan. bo'lgan. Hattoki Amirul Mu'min tarafidan shu yönümüzde yurgan birodarlar biladi, hech kim qori bir şey aralashmaydi degan. Hamma sohada mahkama o'zimizniki, hamma narsa o'zimizniki. Ya'ni bizni qaziyamizga shu Amirul Mo'min Shahtar Muhammad Usmoniy aytardi. Bizga Amirul Mo'min aytardiki, bu Qorisoyib kelsa bir muhojir, bir nima kelibdi demanglar. Bir nima deydi? Begona odam kelibdi demanglar. Rahbarim kelibdi deb muomala qilinglar. Mana shaqangizga muomala qilingan. Ya'ni biz hamma sohada o'zimiz oyog'imiz bilan turganmiz. <coughs> Na siyosiy sohada, na shar'iy sohada, na bir iqtisodiy sohada, na bir askariy sohada, na istixborot amniyatda biz kimlarnidir dolda muttaham bo'lgan emasmiz. Mana imorat ham yiqilib ketdi. Hozirgacha Amirul Mu'minin bilan aloqa yo'q. Hozirgacha qilinayotgan ishlar hammasini mana shu jamoat o'zining imkoniyatidan kelib chiqqan. targ'ibot tashviqot shuncha ishlar qilingan bo'lsa, urdu tilida, pashto tilida, arab tilida boshqa bo'lsin. Hech kim yo'llanma bermagan. Hamma muammosini bu jamoat o'zi hal qilgan va kelajakda ham shunday bo'lib qoladi. Hamma sohada biz pulda Pokiston hukumatiga qo'l bergan emasmiz. Jamoat xosatan shartlik shartlik yordamlarni qabul qilmagan qabul qilmaydi. Yani. Şunu uchun aytamanki, jamoat hamma sohada o'zini tiklab olish kerak. Jang bo'ldi, qariyu, yoshu, kampir hamma shu jangga o'zini hissasini qo'shdi. To'g'rimi? Bugun nima muammo kelgan bo'lsa, birodarlar, tashqaridan kutib o'tirmaylik bu muammoni boshqa kishilik kelib hal qilib beradi deb. Yana o'sha o'rtadagi muhabbat, yana o'sha o'rtadagi bir-biriga ishonch bilan nima qilishlik kerak? Mana bu muammoni hal qilishlik kerak. Xoh u muammo siyosiy muammo bo'lsin, xoh shar'iy bo'lsin, xoh iqtisodiy bo'lsin, hamma bir bo'lib bu mushkulotdan hal qilish kerak. Mukammal atrofimizdan muhosaramiz birodarlar. Bu taraf Afg'oniston bo'lsa, ha? Bu Pokiston mukammal bizni o'rab olgan. istixborotiy jang bizga qarshi qaratilgan, iqtisodiy jang, hamma, ya'ni biz jang holatdagi jamoatmiz. Lekin aytib o'tdik, jamoatimizni maqtashlik uchun emas, biz o'zimiz ham mana shu 15 yil mobaynida jamoatlar bilan kurs yurgan bo'lsak, jamoat tushunchasi bizda boshqacharoq birodarlar. Muhimi aytmoqchi bo'lgan gapim, jamoat kelajakda agar shu mazhablarni o'rtasidagi tortishadigan fatvolarni o'rtasidagi janjal maydoniga aylanadigan bo'lsa birodarlar, biz jihodni yig'ishtirib qo'yib, faqat bir bahs qiladigan jamoatga aylanishimiz kerakda. Avtomat ko'tarib yurmasdan hammani qultug'ida kitob bo'lish kerak. Biz unga munosib kishilar emasmiz. va bunga kufr hargiz va hargiz bizga vaqtdan bermaydi. Bu kufrni qo'liga tushgan kishilardan so'rab bo'lsa kerak, sen qaysi mazhabdasan deb. Mana masalan sen nima deysan deb so'rab bo'lsa kerak, Amerikaga olib kirib nima qilyapkan? Mana kecha 5 ta amerikalik askar bir sunniy musulmon ayolni tajovuz qilib mart oyidan bu qaysi oyda bo'lgan? 5 ta tajovuz qilgan qatl qilib, jasadini yoqib, o'sha oilasidagi 3 kishini ham 4 ta qilib hammasini yoqqan. Bizni hozir birodarlar o'zimizga yarashadigan, o'zimizni qiladigan birinchi daraja ishlarimiz bor. Bu kufrni birdan-bir armoni Muhammad alayhisalomning ummatlari bo'lgan musulmon ayollarni oyog'ini tagiga olib o'yinchoq qilishlik xolos. U so'rab o'tirmaydi u sen Hanafiymisan, Hanbaliymisan, sen Maturidiymisan, Ash'ariymisan, Salafiymisan demaydi u kecha. Shuning uchun bizning vaqtimiz yo'q unga, birodarlar. Bu darvoza bekitilish kerak bu jamoatga endi u. Palonchixonni, palonchi shayx, palonchixonni, palonchi mavlaviy biz jamoat o'zi ittifoq qilib kimdan bir narsani bilmay qolsa istifto qiladigan bo'lsak, biz o'zimiz bilamiz, jamoat o'zining ishi biladi. 20tasi chiqib turib men palonchi shayx arabga qanoat qilaman. Yana bir 20tasi turib turib men Pokiston ulamolariga qanoat qilaman. Unda jamoat bo'lmaymiz, birodarlar. Unda biz kufrga qarshi turib bera olmaymiz. Men ustozim Obid Qori edi. Men faqat Obid Qorini gapi bilan yuraman. Men ustozim Abduvali Qori edi. Men faqat uni gapi bilan yuraman. Ular hammasi biz ustozlarimiz, biz ularni hammasini ehtirom qilamiz. Bütün islom ulamolarini biz ihtiram qilamiz, qaysi mazhabda bo'lishdan qat'i nazar. Ahli sunna val jamoa doirasida bo'ladigan bo'lsa, biz ularni hurmat qilamiz. Lekin bu degani ularni har bittasini shogirdlari kiptir bu jamoatni o'g'dar to'ntar şavret degeni degani Cemaat Jamoat o'zini aqidasini e'lon qilgan. Aqida kitap kitob da turgan. Hamma sohasida ichida ahli ilmlari bor. Hop biz bu yerda hammamiz qirilib ketamiz. Bu ham biz da'vo qilgan aqidaga xilof gap bu. Nima foyda qildik? Shuncha jang qilib, shuncha foydani ko'rmagan ko'z ko'r bo'lib qolish kerak bu. Biz o'sha gapimiz bordi bir makonga, bir zamonga xosmasmiz. Alloh taolo shu gapimizga yarasha o'rib yuribdi-da. hali Qirg'izistonga olib keladi, hal Tojikistonga olib keladi, Afg'onistonga olib keladi. Bilmaymiz etdiki biz qayga boradi Robbimiz. Lekin biz Robbimizni qulimiz. Qayda shu diniga bizlar xizmat oladigan bo'lsa, biz shunga tayyormiz. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topa olmaysiz siz o'sha kunlar. bir kun kelar bahor ovchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar